Cremo zermato, recepto de Luisa Carol. Raymond, miel pensis unuafoje la pasintan septembron, kiam ni feris en la urbeto Cermato, en la svisa montaro. Kiam mi preparas gin, mi rememoras la bunta in autuna in kolorojn de la montara arbaro. Jen la recepto. Mi dermigas lentojn, dum du tagoi, cae poste boligas la malgranda in sosoin, al donante brancion de celerio, cun folioi, iom da cepo, iom da selo, cae spizoin. Mi lasas la supon malvarmigi, poste el prenas el gi la celerion cae cepon, sen forgeti ilin pere de mixilo, mi cremigas la supon. Mi metas en bovlon du glasoin da sup cremo cae unu glason da migdal cremo. Mi mixas cion, aldonante citron sucon, cae eventuale ancora iom das spizoi, lau placi. La celerion cae cepon, mi usas por decoracii tiun ci au alian mangiajon. Rimarco. Ciu la mixaggio farigios pli au mal pli densa, tio dependas de la quanto de liquvo. Do, antau olen meti la supon en la mixilon, oni devas decidi ciu el preni el gi iom da liquvo, au aldoni al gi, Iomdagvo. Mi en meti en la mixilon nur tre multon el la supligvo conservante la reston en apuda glaso. En la fino mi aldonas ligvon iom iom en la blovon la gusto. Variantoi. Mi experimentis la cremon cermato divers maniere, changiante la rapporton inter la quanto de lent cremo cae tiu de migdal cremo. Mi ancav experimentis anstatavigante lentoin per chicheroi au faseoloi munc au pisoi. La pisoi ne mesonas germigon. Quelcae provoi anstatavigi migdal cremon per sesam cremo ancau pruvigis taugai. Bonan appetiton!